kugira namwe mugire icyo muterereye ku biba biri ko na cyane bibera hano mu gihugu cacu mu kubaka kino gihugu cabibarutse mutuno musi tuwayagira kuvyerekeye iki uno musi tugaruka kuvyumviro vyingene ibiganiro birongowe na mukapa byobandanya hani nyuma yinamigira 19 y'abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afrika y'ubuseruko aho mukapa yongerejwe ikiringo cyo kubandanya ahuza abarundi ibyumviro byanyu rero tukabirindira kuri bibiri na kabiri bibiri na kane na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu irindwi na gatandatu ubusa mirongo na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mu buhinga bw'ibyuma albert nduwayo nibaza gutuma amajwi abashikira yakira na telefone zanyu atankomanzi kuri mikoro ni meda niyo nkuru reka nongere kubaha zawe zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orge mana nimuze tuyage fasha abarundi tuyage duhuza kubw'akazuza k'igihugu cyacu karadiridimba rero uko nayo mpejeje kubibabwira tukaba ibyumviro byanyu by'ingene ibiganiro birongowe na mukapa byobandanya imbere y'uko iyo nama ihuza abakuru b'ibihugu bagize akarere ka afurika y'ubuseruko itangura mwarumvise yuko hari abenshi bavuga ko umwunganizi w'umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin William Mukapa yoba yari yatanze imihoho ibyaciriye bibeshuzwa hadaheze akanya kanini ni muri iyo nama rero mukapa abisabwe n'abakuru b'ibihugu agiye kubandanya ahuza abarundi mu banyepolitike bamwe bamwe byarabonetse ko bakiriye neza iyo ngingo nk'uko hari n'abandi bitashimishije muri sawanya Frodebu icegera curongoye uwo mugambwe amenyesha ko bobo bashimishwa n'igenwa rya Mukapa Leonce Ngenakumana agasaba ko ibiganiro vyoba inzira yo kuva mu matati abarundi bamazemwo imisi reka tumutega abavuga ko tashimishije ni abo nyine bagiye bamugora bamuraguza eh, ku gikorwa yari arakora eh, kandi ntiyahengeshanije kubivuga no kubyerekana ko hari abamugora na cyane cyane leta Burundi yaravuga yuko no mu batavuga rumwe na leta byashika rimwe na rimwe nabo nyine bakamugora ikindi cyagiye kimugora na karere katigeze kumvikana ku kibazo cy'u Burundi kugene ibibazo by'u Burundi byotora umuti murumva urumva rero ko eh, nyakubahwa mukapa atakosa afise atangorane yateye kanatsinda yarababwiye ati jewe hari hageze ko ibiganiro bireba mukara abandi mwobiha kuko intumbero jewe niyumvira ko ndabona neza ko biriko biragorana abo rero bampungeye ni ukuvuga ko babonye yuko bikwiye ko abandanya nkibaza ko ibibazo yari yabashikirije cyo kumufasha kugira ngo ibibazo bisa n'ibyananiranye bitore umuti boba bariyumviriye ingene bomufasha bigatora umuti nawe nyine kugira asubire kubyemera nibaza yuko yabonye ko hari akarusho ku ngorane yari afite turaronga cegeranyo cy'ibyashikirije eh, nico abakuru b'ibihugu babivuze ko ari cyo twumvise icyo twabonye nuko byagoranye mu njya amakero novuga niba baramwongeye baciye bamuha bamwereka n'uburyo bw'ingene byari byaramugoye bizotora inyishu umuti biciye mu nzira za politiki nicyo gituma twemeza ko ibiganiro bizobaho biba birongowe na mukapa biba birongowe n'ubundi ari n'abandi bo nyine bazovyikora ariko niyo nzira yonyine kuko izo nzira zindi bariko bacamwo zo kugomba gukoresha inguvu zo kugomba gukoresha igisirikare nta muti zishobora kuzana kuko iyo uba wari umuti ibigwanisho biri mu gihugu biri muri afurika ibimaze kuba mu burundi ugasanga abari babifise kuva kera hari n'abandi babifashe mu nyuma imigwana iyo ari iby'ibigwanisho wari umuti izi ngorane turimo tuba tuzirimo kuko ibigwanisho birahari ibigwanisho nta kindi bizana atari amaganya atari gituma dusaba bose ariko bishira yumvira yuko ukoresha ingufu yo kwiyumvira ngo turabisa abasirikare turabisa abapolisi turabisa urwaruka tuzogwana iyo nzira abantu babanure nayo bayihebe kuko imberuka izoba kwegera ikibazo ni uguco cyo kwegera igihugu n'abanyagihugu leonse ngendakumana icegera c'urongoye umugambwe frodebu abajijwe icokorwa kugira ibiganiro binyaruke akaba yishuye yuko leta ariyo yofata iya mbere mu kwerekana ugushaka icya ni ku ruhande rwa leta y'uburundi leta y’u Burundi niyo ibazwa ibibazo biri mu iki gihugu amarushwa abarundi turimo leta y'uburundi ateza kuyumva iti uko biba kose ibi biganiro bitegerezwa kunyaruka kugira ngo aya maganya yamarira abantu barimwo uyu mubabaro w'akagahinda bafise ubu bukene iyi nzara ubushomeri abantu barimwo iyi shusho mbi igihugu gifise bive mu nzira biveho abarundi bishyire bizane nabo banezerwe babane neza mu budasa bwabo hanyuma mbere bace bubaka igihugu cyatwibarutse bagiteza imbere ibyo rero leta yateguza kubyumva ntiyumve gusa ibibanza abantu barimwo ntiyumve gusa amafaranga bakuramwo ntiyumve gusa inyungu bakuramwo yumve yuko hageze ko abanyagihugu turuhuka aba kabiri batavuga rumwe na leta bumve yuko bategerezwa kuja hamwe ingufu bafite bakishyiraho bakareka kuza baratangaza kugira ngo bashobore kuganira n'iyo leta ivyo bibazo bitora umuti muri iyo ntumbero nyene navuga kuri leta nabo nyene bakiyumvira uko nyene ko abanyagihugu bova muri izi ngorane turimwo aba gatatu nabo bariko baradufasha banadufashije kuganira kugira ngo intambara ihere kugira ngo zihere ko za nyinshi kugira ngo eh, ibibazo by'amoko bigabanuke bitore inzira bitore intumbero y'ingene kugira abantu bashobore gusabikanya ubutegetsi neza atanya gufatanya gukira ntihagire ubukumigwa ubwoko ntibukumigwe ibiganiro ntibikumigwe akenyezi birakumi urwabwa ntirukumi abo nabo nyene bategerezwa kuva hasi na cane cane cyamwe mpuzamakungu oni n'ishirahamwe ry'ibihugu bwabura kuko ryo ry'ibihugu n'ishirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika kuko mu gifaransa babita le depositaire de la corruption ni nabo irabaraba bakava hasi bakavuga bati aya masezerano y'ibarushanwa y'ibwirizwa nshingiro riyakomokako nk'uko mupapa yama abishikiriye adahengereje kubishikiriza bitegerezwa kuguma ari inkingi zo kubaka amahoro n'umutekano mu burundi zo kubaka indwaro ya demokarasi inkingi zo kubaka umwizero hagati y'abarundi bakaguma bafatanye mu nda bakanywa neza hama abanyagihugu nabo tubasaba kuva hasi bihanize abantu bari ku butegetsi bihanize abantu bari mu migambwe kubandanya barara inyungu zabo bakarekuraba inyungu z'igihugu bo bakanezerwa mugo babandi b'abanyagihugu aribo byitwa ko ari bene igihugu bari mu butegetsi bukomoka bakaguma mu marira mu maganya no mu mubabaro ivyo rero iyo migwi mbuzo itegerezwa kubikurikiza ubwo uko nyene niko tuzokira n'ahandi igihugu c'u Burundi baba bagenda akagiri icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gaston sindimwo akaba ashimishwa uko ibikorwa nako igikorwa cha mukapa cyo guhuza abarundi kiriko kirabandanya reka tumutega abiri jesuroza nta kuvuga mu by'abatavuga rumwe na leta mvuga ibya leta iyo batavuga rumwe na leta ni ibyabo eh, mu gace wamenya ni uko umuhuza w'abarundi uko bifuza abo atari ku byagenze eh, icyo nabamenyesha gikuru ni uko muri iyo nama hari intumbero zibiri intumbero imwe ni uko ibiganiro byari bisanzwe birongowe ry'ishami rya afurika y'ubuseruko babibaka kuko byabananiye bakabishikiriza ishyirahamwe ry'impuzamakungu oni yuko leta umugambi w'amatora itawuhagarika kuba akeneye amatora ahubwo boza tukaja mu matora eh, twumva ko bafise benshi bakaza bagahiganwa kugira ngo turabe abafise benshi mu barundi twamushimiye ku bwa mbere ahagije ibiganiro tukaba twamushimiye eh, n'ibiganiro aheruka kugirisha mu kwezi kwa cumi na kabiri mbere aho yashyize ku ntambwe ibereye aho muri biganiro hariho eh, ingingo nyinshi cyangwa ibigabane byinshi bahurije ko uwo rero akaba ari icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu aho akaba yari ku kibuga cy'indege avuye muri iyo nama igira cumi n'icyenda ihuza abakuru b'ibihugu bagize bino bihugu bya afurika y'ubuseruko uno munsi rero tukaba tugaruka ku byiyumviro by'ingene n'icyo kiganiro kimaze n'igihe kirekire mhm. Ego no munsi tukaba twahagaze ku vyumviro vy'ingene ibiganiro birongowe n'uwahoze harongo igihugu ca Tanzania Benjamin William Mkapa byo bandanya weho uhagaze hehe ivyumviro byawe nibihe akanyanirwa wawe Canisius Ego bwa mbere bwo no kubanza karaba bituma eh, inzitizi zabaye kugira ngo ivyo biganiro eh, ntibibandanye bidindire ahubwo mbere ntibibe eh, eh, mu izina kuko amata azumira biba byabaye ntibiyanaba mbere ntibiranaba kuko wumvijwe imigwi biracari mu migwi abagize ayo matati ntibara ku meza imwe ngo bumvikane mugabo baratanze ibyo bumvikana ko n'ibyo batumvikana ko nabyo byabaye mu migwi mhm. kanezi yose none eh, urabye ibiganiro ukuntu byari bimaze abarundi bitabaye arusha twavuga yuko eh, atakinini kiba kirashikwa ko inyuma yaho yongerejwe icyo kindi kiringo kigira eh, nako icyo kindi kiringo kugira abandanye ahuza abarundi icashitswe ko cabaye rimwe mhm. ejo bundi aho imigwi yose ishikirije uko babona ico kibazo ingene bifuza ko cyogenda muri icyo gihe niho bashyize ubwonge bw'ibyo babona hanyuma kaneziyusi mhm. eh, urabye mukapa nguyo agiye gusubira kandi guhuza abarundi mwebwe murabye nk'imforo ubu azananye n'igiki mubona nk'umwizero muba mufise icya mbere cyo ni uko yari asanzwe abimenyereye abamenyereye icyo kiramuha kuzubishikiriza inama igihugu niyo bazomenya izindi ntumbero izindi nzira yewe ndabona yuko mwebwe mwabarundi mwe mutagomba kumvikana ngo muje mu nzira y'amahoro mhm. rero uko bimeze gutyo yongeye kugira abantu ibyo yarabivuze ni ukuvuga ayibonamo amasenge rero igihugu cyo iki ni ukuvuga ibyo byamugoye amakenga ah, yashikirije eh, ni ukuvuga abo yega bategereza kumufasha kuyakuraho hanyuma akagira eh, intango akagira inzira nziza eh, y'ibiganiro naho bihagaze nicyo mbona n'ahandi ho kugira ngo abandanye akenera byinshi azokenerwa byinshi mhm. kandi twibaza yuko n'abakuru b'ibihugu mu karere nabo nyine boba birangobote kuko nabo nyine bafite inyungu ibihugu byinshi byo muri ako karere uretse tanzania bikora bikora cyo imwe mu bya politiki rero eh, tanzania ni nicyo cyonyine gikoresha umugambi umwe cyangwa cy'amapinduzi mugabo kiraza kirahindagura intwaro uko bitegerezwa ibyo turamaze turabibona mubwira ibindi bihugu guhindura amategeko eh, ngenderwaho y'igihugu kugira ngo eh, bikunde eh, bagume ku butegetsi guhindura mbere n'ingene igihugu gitwawe ugasanga n'undi mukenyuro wa politike ah, ah, waje gusubirira Eh, bimwe byahora bivugwa byakira bavuga eh, kudeta cy'umugambo umwe canke kudeta umunani kuva mhm. ibihugu eh, ibihugu vyikukira ugasanga bimwe by'umugambo umwe bimwe by'amakudeta nivyo bigiye kuzohava bisubira kuza birafata izindi ntera mu gihugu kuko inzira y'ukumvikana yo kuja muri demokarasi isa nk'uko isa nk'iyanka muri politiki z'abanyafrika mhm. kanesius umukuru w'umugambwe nako icegera cy'urongoye sahwa nyafrode baravuga yuko hari abagiye baragora kumbura umuhuza mwumvise yuko namwe bwe nkuko mwabishikirije kumuguhuza hari hageze ahavuga ati abarundi mwananiye kumbure ikibazo nzogishikiriza abankuriye mu bakuru b'ibihugu barongoye kano karere uravye abo bagora umuhuza impande zose ni giki cokogwa kugira ejo na hijya ejo nibatumwa ko kandi mu biganiro baze bavaneyo ikintu gishobora gufasha abarundi urakoze icyo ni ikibazo cyiza umuntu yobanza kwibaza ati none twebwe mu burundi eh, ni ngombwa dukurikira ibihugu birindi bindi bihindura amategeko eh, agenga igihugu amategeko y'igihugu kugira ngo eh, umugwi kanaka Eh, ushobore kuguma wiharije ubutegetsi cyangwa eh, ugume uri ganza asabwa mhm. ibyo nibyo umuntu yategerezwa kwibaza nibyo abarundi turabikeneye hanyuma tutabikeneye rero nicyo kibazo nicyo kibazo muhuzo yategerezwa kumenya yuko abarundi benshi batabyo bakeneye hanyuma murabibona muri za gabo murabibona muri za togo murabibona hirya no hino ko baguma bategurana durayi wandi yashatse kubikora muri senegali baramwagira urabona yuko mbere yava binatandukira mbere n'imiryango hako biba mbere n'umugwi wa politiki bikajya mu muryango bakaba abana n'ababavutse ko ugasanga nibo rero bariko bakora politiki y'igihugu mm-hmm. no kumenga kumwe kwa kera bavuga yuko umwami ngo hari uwavukanye imbuto ibyo bitabaho ibyo urumva rero nibyo turasa nk'abari kubasubira inyuma dusubira inyuma nk'ibirenge ibyo rero ni ibintu abantu batoshobora kwemeza hanyuma kandi n'ibyo bategerezwa kuvugwa bakabihereza uyu muhuza abarundi bakabyemanga bakavuga yuko turi dutera intambwe ijya inyuma iby'inyuma kandi abantu bariko bamwe bariko barambuka ubuzima abandi bariko barangara eh, kubera byanke eh, bikunde icya kabiri ni uko mhm. eh, ni uko iyo neza rusange yoshirwa imbere ni ukuvuga ineza y'igihugu n'abanyagihugu bose nuko twaba tubivuga iyo rero yishyize imbere ushobora guhagarara mu bice byoroha uyu mukapa aba yoroherejwe ibyo rero nabyo byuca yuko impande bavuga ko ziri eh, ziganira zogenda zifise iyo ntumbero iyo neza rusange y'igihugu eh, atari iy'umugwi kanaka atari iy'umuryango kanaka ahubwo ari igihugu cyose hanyuma n'abanyagihugu bose ni ukuvuga muri icyo gihe n'izo mpunzi zicyo zitaha hanyuma n'ayo makimbirane akaba akabura ngira ngo mwayibonye mu bihumbi gatanu amatora yaragenze neza ntawigeze avuga ati yewe bangiriye na mugabo mu gihe bariko baravuga ubu si ukuvuga yuko baba abantu ubutegetsi Eh, duhagaze aho mwavuze muti bose buraba inyungu rusange twagiye turumva ukudadaza hagati y'imigwi ibiri haba kuri leta canke eh, kubatavuga rumwe na leta ugasanga bamwe bamwe basaba abandi umurengera canke aba n'abandi bagasaba ah, ibiboneka yuko bitashoboka cyangwa bitumvikana ko na bose bigaruka ko kuko murabona ubu imyaka iri kiragenda abarundi bariko bitegura amatora ya bibiri na mirongo ibiri ingene n'amatora yogenda ingene byogera ntibize bikwega akarambaraye mugabo byaranse birasenda birasenda urabona none iyo bigeze mu karere abarundi bari guteza kuguma babandaniriza kuri iriya simo ni ukuvuga ukagira ukagira e, ibiganiro bifashijwe birimwo abaserukira abandi koko mu migwi ya politiki mhm. ugiye kubaza abanyagihugu nka jewe no kubwira ibyo byo kujya kubaza abanyagihugu e, ugiye kubaza abanyagihugu udaciye mu migwi yabo ya politiki kandi barishyizeho kubera icyo urumva aho ni nk'uko jene byita eh, gutirisha bimwe bahora bavuga kera ni uguca mu mbavu uciye mu mbavu bwa mbere rero leta Eh, turi aho nyine warabona na cyane cyane ufatiye ku ruhande rw'abavuga yuko batavuga rumwe na leta ubu turabona ko ibihe bisa n'ibyahindutse urabye aho hambere hahise muri bibiri na cumi na gatanu urabona dusigaje imyaka ishyika kuri ibiri tujye mu matora ubona umengo hariho ibintu bisa n'ibyahindutse ni igiki cyokorerwa ko kugira abarundi babone koko ko bakwiye kuganira kugira abarundi babeho mu mahoro ibyo nibaza yuko bimwe bimwe babihurije ko ubu ngira ngo ntibuhava baja mu byo ku bimwe bavuga ati kwanga canke kwemera ahubwo ubutegetsi ko bwagiyeho bukaba bumaze iyi myaka kandi bukaba buri ko buratera intambwe yo kwinjira mu yandi matora ahubwo nibo nibwo buja imbere mu gushiraho icuka cyiza ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko yongereye ibahe intumbero za politiki nuko n'umugambwe uri ku butegetsi ubikora no kuvuga ntihabe eh, eh, nyagufa eh, na nyagukira uti abanyepolitike bofatwa kumwe cyambere gikenewe mhm. abanyepolitike bafatwe kumwe bakoze cyane bakaba ingene nabo bitunganye bagataha urabona aho niba abantu byumvikana ko kuko leta yo ivuga ko bigenga kandi mugabo aba amakungu abantu benshi bavuga yuko batigenga no guha nk'akarorero mu gihe leta ivuga ati barigenga ni ni ni nimukore kuri iyi dosiye uwo barekuye akarekugwa uwo ubutungane bufashwe akita ubutungane mugabo ubu hari n'abo barekura abo ababarekuye ahubwo akaba aribo baca babasubirira ibyo turabyumva muri iyi minsi hanyuma nakubwiye yuko ubu rangiza rangiza hanyuma inyamirama bizibufasha zikaba zigenga zikaba zidafiswe n'abandi ku ruhande y'indi migwi iri ku ruhande eh, ubutegetsi bugendera ku mategeko eh, y'igihugu rero cya nyuma nacyo cyokorwa rego murangize mhm. ibidahurijwe ko kuko twebwe mu burundi dufite demokarasi igoyagoya twavuye kure kandi amaraso yasese ni menshi cyane urumva abantu rero iyo hagize agakacira baca basubira inyuma akabona kahise iyo mitima rero ikeneye gusanasonwa ikubakwa ikubakwa abantu bakaremba rero ubutegetsi buriho buteza kuremesha iyo mitima abantu bakarema ni nacyo gituma gukora ku bisebe bitarakira neza ibyo bintu uwuje aho wese akabanza akabibangira hanyuma agakurikiza ibyo bumvikanye e, hanyuma e, abantu bakajya mu iterambere nibaza yuko mbere n'imyaka uko ihera nk'uko tubizi kubivuga ayo mategeko yarusha ntazokwamaho e, bayashyizeho kugira ngo baraba ko abantu busanasanwa baje mu nzira bave mu njyane nibaza ko izo njyane zimaze guhera Eh, abantu bakaba barubatse imitima uko imyaka izohera niko n'ayo mategeko yo kwikuye hanyuma hakajaho umuntu urongora igihugu yaba umuhutu yaba umutwa yaba umututsi cyangwa imbere n'uwahavukiye yaronze ibyangombwa atari n'umurundi mugabo yiswe ko bahaye bujya burenganzira bwo kwitwa umurundi nawe nyine akatorwa nk'umuntu afise icyo amariye igihugu mugabo batarabye batakiraba eh, birya a ah, ngo uvuye hehe uvuye umurambi uvuye ubururi uri umuhutu uri umuki ugasanga abantu nibyo barimo baribumbiramwo kandi ibyo bintu nta terambere bifise na nta n'icyo bitugeza kuko twebwe turaba umuntu kugira ngo babanze basane hanyuma abantu baje mu kwibagira kahise eh, mugabo ubu ntitubibona yuko bisa nk'ibiko biratumbera iyo nzira ubu rero murakoze politiki nyakuri y'igihugu yategerezwa gufatira kuri iryo jambo murakoze cyane Canesius mu gihugu cy'ububirigire kandi abashimire kuri iyo nterano yanyu muri kino kiganiro cyacu mugira ibihe byizaho aho i Buruseli kuko hari habaga ati byanka byakunda tujana iyi nzira abandi bati iyi nzira siyo n'amakungu akavuga bati iyo nzira siyo ngira mwumvise eh, icegera cy'umukuru w'igihugu avuga ati eh, biriye muri boni ntitubyemera yasa nk'uko yavuze gutyo rero twebwe ntituraba ngo aho rubigiye hose hariho iyo ntumbero eh, ni amahoro ego ni kamatari mu gihugu cya australia asanzwe ikaze mu kiganiro karadiridimba nawe yemwe ni jewe kwakuri kandi namwe murakoze cyane mhm. hama uno musi twahagaze ku byumviro by'ingeri biganiro birongowe na mukapa byo bandanya interano yawe nigiye hano ah, kuri murakoze cyane natwe turakurikirana umunsi ku munsi mhm. nk'uko twaba twabigenjeje kandi turarazwi ishinga rwose n'uko igihugu cyacu cy'uburundi cyosubira kugarukamo amahoro abarundi bagasubira kunywana kugira ngo uburundi bubandanye rero butera imbere mhm. eh, ku bijyanye n'ibiganiro bimaze igihe kitari gito biba ariko birahambaye kubera ko tubona ko impande zagomba kwitaba ibyo biganiro na cyane cyane uruhande rumwe ariko rwa rutaguma rutsitse ibirenge ngira ngo eh, mwofatira cyane cyane ku byatunzwe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu aho yavuze yuko mbere ngo eh, ibiganiro ngo byarangiye rwari kurangiza ngo akazi k'umuhuza eh, urumva ko havugwa byinshi mugabo biravugwa kandi yuko uh, n'abatavuga rumwe na na leta abo bitabo muri opposition nabone uh, hari ibyo nabone wasanga basaba uh, biboneka ko ari ukudadaza kugira abandi kumbure ntibabone kumwe ibyo byumviro byabo bakabona ukundi ibyatuma bataca bumva kumwe ibijyanye n'ibyo biganiro ego birashika kuko muri rusange ari abantu baganira ibyo birashika harabaho ukumera nkukume ngo abantu barashaka gukoda rukwegera mugabo ikintu nyamukuru ni uko utandukanira abantu bakumera bakicarana kugira mhm. alo kamatari k'amatari mu gihugu cya Australia ndabona agatelefone gaciye kamucikira ko ariko akanya karacahari kugira namwe mwese barundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu mugire icyo mushikirije mugire ibyiyumviro byanyu na cyane cyane by'ingene ibiganiro birongowe na mukapa byobandanya inyuma yaho yongewe kandi ikiringo ni inama y'abakuru b'ibihugu bagize kano karere cyo kubandanya ahuza abarundi y'agabahuza kuko ngo nayo ukwangana ngo ntacyo bimaze nkunda abantu nkunda abantu abandi kamata ari muri Australia telefone kari kamugoye ariko ubuyagarutse ku murongo kamata ari duga ku ijambo rero twako turahagarara ku na cyane kukuraba inyungu rusange ntiyagire abaraba inyungu zaho baherereye aho tukavuga haba avuga rumwe na leta canke leta muri ibyo biganiro ubu bigiye kubandanya bihagarariwe na Benjamin Mukapa yahoze arongoye igihugu ca Tanzania ijambo ni gawe kamata Haro ndabumva neza yego ni kuvuga yewe naretse mvuga cyane cyane mhm. ku bijyanye urabona muri rusange biragoye kubera ko eh, nk'uko mubibona tubanza eh, gufatira no mu kansi imbere yo kugira ibyo twavuga ku bijyanye n'ibyokorwa kugira ngo ibiganiro bibandanye kuko mhm. bikagaragara ko umenga abarundi nimba ari ukubera akamenyero kuko ibibazo byacu tutazashobora dutora twebwe nyine ubwacu eh, tutarinze gufashwa n'amakuru iboneka mhm. ko umengo twaragize akamenyero kuko umengo hagize ibyacu turumva turinda kujya abo badufasha nabo urumva mhm. nkibaza rero yuko atuma nyuma ibiganiro urabona ko amakungu ari akarere kuko ariko korongora ibiganiro byose mhm. amahoro agaruka mu mhm. haba mu ishyirahamwe eh, mpuzamakungu haba mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ngira ngo karakabyo koko ko ka karere kofata izo ngingo zose zishoboka kugira ngo izo mpande zose zidashaka kwitaba ibiganiro haba ku ruhande rwo batavuga rumwe na leta nimba aho bahagaragaramo abantu botuma ibiganiro bitabandanya mhm. babafatira ingingo zikomeye haba ku ruhande rwa leta nabo nyine babagirira uko kuko twarabonye no kugira ngo amasezerano y'amahoro apfundike barabonye yuko atari ibintu byo gukina habayemo ibintu by'igiti bikomeye cyane kugira abarundi bazi rero nabonye umengo twebwe abarundi turagoye iyo bishitse hakabaho ibintu umengo biri byo kudukinisha byabaye ibintu byo kudushimisha se nabonye umengo turagoye kumwe mugabo nabonye umengo abarundi twemera dute isure mhm. kamatari icyo ntibaza nk'uko mukapa nk'uko mukapa yari yabisabye urumva hagomba kubaho nyine igitsure gikomeye cy'akarere kubera akarere ubwa mbere karashyigikiwe ntacyo kicura abantu bose barerekanye byaba n'ibihugu by'ubushinwa n'uburusiya bavuga ko byaba biri inyuma ya leta byarerekanye ko bishyigikira ibijyanye n'ububa turazi turakumva neza akamatari wovuga uti ntihabe igitsure cy'akarere kugira impande zose zemereye kwicarana ama amahoro asasagare mu burundi ni uko kamatari kubera ko n'amasezerano urumva tugira imana twarabyumvise no mu nama y'abakuru b'ibihugu barongeye gushimangira neza rwose hamwe n'umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika baravuga bati ikintu cyose cyoza giciye ku bihe n'amasezerano yarusha kandi ariyo yarangije intambara agatuma abarundi basubira hamwe nta kamaro y'uko twogishyigikiye kandi rero abakuru b'ibihugu mu karere niho bari bari bamwe yaba n'umuhuza n'umuyarari reka turafite n'abandi bantu benshi bayahagaragiye urumva botegerezwa rero gukorera ko bakaraba bati none uwo muntu ingorane zo kuyahungabanya ziriko zirafasha uwo muntu ariko arayahungabanya batamufata ngo kuba twaba twabibonye no mu bindi bihugu iyo hariho umuntu bigaragara yuko atumva hariho umugwi bamushyiramo iyo rero uwo muntu ariko arakora ibintu bitwara ubuzima bw'abanyagihugu bihungabanya ukwishyira no kwizana kw'abantu hari imigwi bene abo bantu baca babashyiramo kugira ngo rero bafatirwe ibyemezo haba mu ruhande rw'abatavuga rumwe na leta haba kuri leta kuko icyo abarundi bakeneye ni amahoro abarundi ntibashobora gufatirwa amaboko imugongo n'akazi k'abantu usanga batarenga mirongo ibiri cyangwa mirongo itatu ngo bagume bababohera amaboko imugongo aho bakaraba aho baca hanyuma abarundi bobo bo benshi bashaka amahoro bagahita bakabandanya n'inzira zabo kuko ibintu bibera mu burundi ngo ni nka kurya kw'abantu barihirwe biteze igisasu bafatiye ku bandi bantu bavuga bati nimwaza kudutera duca tumara turi ko duhagarara ku biganiro kamatari agatelefone n'ubu ntikamworoheye ariko mwumvise yuko icyumviro ciwe yagishikirije turi ku musozo wa kino kiganiro ariko akanya karacahari kuri mwe rw'abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu ibyumviro byanyu by'ingene na cyane cyane ibiganiro birongowe na mukapa byubandanya bose murakoze kutwakira hamwe uno munsi twaba twahagaze ku byiyumviro byanyu by'ingene na cancan ibiganiro birongowe na mukapa byo eh, bandanya inyuma yaho hasubiye kwizegwa eh, n'inama y'abakuru b'igihugu b'ibihugu ba kano karere aho bandanya hagarariye ibiganiro by'abarundi interano yawe eh, ngeco nagoma nterere nk'umurundi aba hanze mhm. ibiganiro ni byiza bayage bashyire hamwe ariko mbona ikintu hari bakwiye kuyaga ni ukungene eh, botegura amatora meza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mhm. akuriyemwo bose kuko bijya bavuga ngo bagire taranzisiyo ngo itarongowe na nkuru nziza kweri hari ibintu bitoshoboka ntabwo biva ku butegetsi ngo igihugu ngo akiveho ngo bace batarukiraho bavuye ibihugu byo hanze hariya baba mu bubirigi muri za Europa ntabwo byoshoboka mhm, uwo vuga rero eh, bari bakwiye turabye vyane ibihe aho tugeze namwe mubona yuko ibihe byaba byarahindutse kumbure kubisabwa canke kubishigwa imbere muri ibi biganiro bihuza abarundi ya hariho bimwe bimwe bamwe bakwiye guheba ntabijya bavuga ngo leta ngo ntibayemera ngo leta ngo ntibeho yose ngo bishingire leta bijya kweri baba bari gusaba ibidashoboka mm -hmm. leta na yone ikintu ikwiye gukora nka leta ifite inshingano iteguza gukora nireke imigambwe yose iz'i burundi hama itegure bategurire amatora hamwe mhm. kandi imigambwe hafi ya yose iri mu burundi n'abaporotisiye benshi nibwo bari hanze batashe ntawo bafata hama baganire ukuntu botegura amatora ahuriyemo bose hama ibifite akajagari bihagarara byo kuvuga ngo reka ntituyemera ngo tuzofata umuheto ngiki eh, usanga umuntu ari kuvuga ngo azofata umuheto yibere mu bubirigi n'abana biwe cyangwa yibere muri Europe cyangwa nibere ngaha muri Amerika ngo nzogwana abana banjye bose bibereye ino bari kuyigira mu bihugu by'abazungu hama agaca abwira urwaruka ruto ruto ngo fata ibigwanisho byo kugwana mm-hmm. rero ibyo barakore kubihagarika bagategura amatora ahuriyemo bose bakabihagarika kugira abanyagihugu bakora ibikorwa by'iterambere ibintu byo kwamama mu kajagari bihagarare kabisa ku bijanye na taranzisiyo bavuga ngo habe taranzisiyo amatora yarabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ndibaza haratoye nka tuwa kare za populasiyo y'ubururu eh, z'abari biyandikishije nimba bataratoye bose ariko abagerageje gutora ntibabaho uburenganzira bwabo iyi irangire hama mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri biyamamaze buri muntu yerekana imigambi yiwe uwuzoba afise imigambi myiza bamutore hama muri make njye nicyo mbona noshikiriza abarundi Vianney muri bino biganiro mukapa yarerekanye amakenga yiwe na cyane cyane abarundi bagira ku mpande zose na cyane cyane mu kudadaza uno munsi agiye gusubira kurongora guhagararira ibyo biganiro ni kimwe muha nk'ubutumwa kugira impande zose zishamirane azihuze azije hagati nk'uko bumva amabanga yiwe arayo guhuza ni ukuvuga umuhuza eh, eh. Ah, yerekana igitsure na cyane cyane ku mpande zose zoba ziri hagati cyangwa izo mpande zibiri haba abavuga rumwe n'abatavuga rumwe na leta zo bari karahuza eh, icyo ni akwiye gukora akabisa bashyiraho igitsure hama bumvikane ukungene amatora yozoba meza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri nabyo kuvuga ngo hazobeho ngo leta yifata kibanza ngo cyangwa ngo abantu bari muri opozisiyo bose baterure babashyire muri leta n'ejo ni mu bihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri habaye amatora ntibibonemwo bazocobongera biruke baca bavuga ngo ngo nanone ngo dushaka ibiganiro urabona no mu bihumbi bibiri na cumi hariho haraje ibibazo hari abantu basekuje mu matora hari ibibazo urazi abantu barakomeretse abandi barapfa no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kandi iyo ngeso abarundi barayifise abarundi iyo ngeso turayifise habaye matora ntiwibone mw'irisite cyangwa ntutogwe ugaca gufata umuheri muri mirongo icyenda na gatatu mwarabibonye uko nyine byabaye dada yahejeje gutsinda abatsinzwe ngo ngo hatsinze ndadaye ngo nta mahoro ngazohaba ibyo bintu rero iyo ngeso kwera warundi twari tugiye kubihagarika nimba amatora abaye ugatsindwa ni ukuvuga ukarindira mu bagashyiraho intahishize n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gaston sindimwo nawe ne mwumvise amajwi hano mu kiganiro cyacu reka nshimire bimwe by'imvamutima Albert Nduwayo niwe yariko atuma ano majwi abashikira atankomanzi kuri mikro yari medali niyo nkuru nimugire uwa Mungu mwiza aho hose muherereye nibutsa yuko mushobora kwandanya mukurikirana kino kiganiro kuva ku munsi wejo kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage naho butaha